العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم ظهر قفد الله جل شانه إذا نسلم الصلاة والسلام نقص الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الله سبحانه وتعالى وبيك يبيرك Bojite se Allaha žele šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na onome što nam je podario svoji blagodati, što nam je podario da se sada ovdje okupimo i da spominjemo njega subhanahu wa ta'ala, da spominjemo ajete iz njegove subhanahu wa ta'ala knjige, da spominjemo hadisa Allahu wa poslanika Muhammada sallallahu عليه وسلم Draga moja braćo i cijenjene sestre, mi uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim predavanjima u kojima tumačimo određene kuranske ajde. Pa smo evo sa Allahom subhanahu wa ta'ala za dozvolom po treći put nastavljajući tumačenje kuranskog ajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže innama al-mu'minuna ihvatun. da su vjernici, da su samo vjernici braća. I Allah subhanahu wa ta'ala negira sve druge veze osim vezu po imanu. To znači da vjernici jedni prema drugim kada se ponašaju i kada se odnose, odnose se onako kako to od njih zahtjeva Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a to je da budu braća. Pa smo počeli da govorimo o tome kako je ulema, kako su islamski učenjaci protumačili bratstvo u islamu. I šta to znači da ti neko bude brat? Šta to znači da ti neko bude sestra u islamu? Kakav odnos treba da bude? Pa ono gdje smo stali zadnji put jeste kod govora imama Ghazali rahmetullahi alihi kada kaže da čovjek, odnosno vjernik, vjerniku za neku stvar, za neku lošu stvar koju je učinio prema njemu, treba da nađe 70 opravdanja. Ako mu kaže ne nađe 70 opravdanja, 70 razloga za ono što je učinio, kaže onda neka koli sam sebe. I neka kaže sebi kako ti je srce tvrdo. Dolazi ti čovjek i 70 puta ti se izvinjava za nešto što je uradio, ti u svemu tome ne prihvataš izvinjenje. I kaže opet, ako ti 70 stvari ne uspiješ, da mu nađeš, odnosno ne da uspiješ da nađeš po 70 opravdanja, kaže onda to djelo koje je učinio, znači što je učinio prema tebi od onoga što je loše, onda reci da je to učinio iz greške ili zaborava. Što znači, jel tako, da u našim međuljudskim odnosima često se dešava da se dvojica ljudi posvađaju, da ne pričaju. Desi se, na primjer, da nas Allah sačuva od toga da dijete ne priča sa svojim ocem, sa svojom majkom, da žena ne priča sa svojim ocem, sa svojom majkom, sa nekim u svojoj familiji. Da dva brata muslimana ne pričaju. I mi se znamo, je li tako da je kidanje rodinskih veza i da ovo što smo spomenuli, da je jedan od najvećih grijeha u Allahu subhanahu wa ta'ala bih. Što znači da to ne smije da se desi kod nas. I zato te stvari se dešavaju. Međutim, Kur'an i sunnet, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nas uči onako kako treba čovjek da postupi, tako da se to ne bi desilo. Pa nas uči sabur, uči nas opraštanju, uči nas onome što smo ovdje spomenuli da jednim drugima nalazimo opravdanja, pa da kaže učinio radi toga, nije znao, zaborava, možda je mislio tako, uglavnom, uvijek da odnosi dobri, ostanu između dva brata muslimana, a da ne govorimo između sina i babe i tako dalje. I ono što smo vidjeli u prošlom dersu, jeste da je od znakova poslanstva Allahovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, što je bilo prisutno u prijašnjim knjigama, jeste da njegova blagost prestiže njegovu strogoću. I da čovjek što je žešći prema njemu i grublji i više što je osob prema njemu, da to samo povećava blagost Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to smo vidjeli iz onog hadisa kojeg smo spomenuli u slučaju kada je Zaid ibn Sa'anak, ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, prešao na islam. Wallahi ovo je stvar u kojoj smo mi, u velikoj smo potrebi za ovoj stvari kako bi naši odnosi ostali onako kako od nas traži Kur'an i sunnet Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa ćemo zato uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć ovdje navesti još nekoliko primjera i života ashaba Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da vidimo kako su oni jedni drugima nalazili opravdanje. I kako su se ponašali jedni prema drugima kada bi neko od učinio nešto loše prema drugom. Ili na kraju krajeva kada bi vidjeli svog brata da čini neki grijeh koji je od većih grijeha da kažemo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako nam prenosi imam al-Bayhaqi, poznati imam učenjakovog ummeta. Da je od Abdullah ibn Umara radijallahu ta'ala anhu, od Abdullah sina Umara Omarovog, sina Hazreti Umara, kaže bio sam ja i babo, to jeste Hazreti Umar, bili smo na hađu ili na umri. I kaže išli smo, kaže kad vidimo čovjeka, hoće do nas da dođe. I kaže Babo kaže Omer, kaže ovaj nas čovjek hoće. Kaže kada se približio nama, kaže počeo da plače. Pa mu Hazreti Omer, a Hazreti Omer draga braća je tada bio halifa muslimana. Obraća se tom običnom čovjeku kojeg ne zna. Znači sad ste to da kada jedne tolike države na sljedeći način se obraća ovom čovjeku koji vidi da plače, koji iz njegovog spada, tako da kažem, i kaže mu, kaže šta je tebi? Kaže, i kunda gariman a'annaki. Kaže, ako si dužan, Ako imaš nekome, ako si nekome dužak, a ne možeš to da platiš, kaže, pomoći ćemo ti da isplatiš taj dug. Kaže, i kun te hrvipan, a men nake, kaže, ako, si, ako te strah od nekoga, kaže, gdje ćemo ti sigurnost? Kaže, ila en te puna kad katel te napsan. Kaže, osim da si ubio nekoga, kaže, onda će budu, ubit ćemo te radi te osobe. Kaže, o in kun te kerim te džuvara qovmi, hawallaka anju. Kaže, ako prezireš susjestvo ili komšiju nekog ljudi, kaže, da ćemo ti kuću na nekom drugom mjestu. Pogledajte kako ovdje Omer radijallahu ta'ala anhu obraća se i kako razmišlja što je problem onoga koji je u ovom leđu. Pa kaže nije Hazreti Omer, nije Omer da bi Allah za šanu ništa od toga. Kaže da se je desilo, kaže da sam popio alkohol. Da sam popio malo alkohol. Kaže pa me uzeo Ebu Musa, a Ebu Musa Eš'ar je bio ashab Allahu poslanika alaihi salatu wasalam koji je za vrijeme Omera bio valija odnosno bio namjesnik u kufi Basre. Tako da ovaj čovjek znači iz kufa i Basre. I kaže tako mi je Allah obutio sa alkohol. Pa me kaže, uzeo kaže mu Musa, pa me uhvatio, kaže pa me izbičovo, kaže osramotio me i vodio me ulicama grada i govorio pogledajte ovoga šta učim. Kaže pa vallaha i onda mi došlo i moja mi duša rekla da učinim jedno od, jedno od tri stvari. Kaže ili kaže da uzme sad mi da ubijem Abu Musa. Kaže ili kaže da odem Ili kako se kaže da odem na prijatelju. Ili kaže da, do, da odem na prijatelju, znači da se priključim nevjernicima i da budem sa njim. Ili kaže da dođem tebi i da me ti premisliš u šalu. Da tamo sa njim me kaže tamo ljudi ne znaju. I kaže ne samo to što mi umrali, nego je po ljudima, nemojte sa njim sjest, nemojte sa njim jest, pit i tako dalje. Subhanallah. Kada je Hazreti Umar radijallahu ta'ala, čuo te riječi, zafrka. Subhanallah. Kaže, kad sam Allaha Đalilašanu, draže mi je što to nisi učinio, kaže, neko ne znam šta da imam. Kaže, vallaha, ja sam u tu najviše pio alkohol. Vallaha, kaže, ja sam u tu pio alkohol ali više nego i kod drugi. I uzeo pismo, uzeo olovku da napise Ebu Musa. A Ebu Musa ali koje nije to bio obični valija. Poznat je ashab od poslanika sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu salamun alejke anna ba'ad. Kaže, salam alaihi, A zatim, kaže, vallahi, Kaže, ukoliko, kaže, došao mi je čovjek, sin od čovjeka. I kaže, rekao mi je šta si sa njim uradio. Kaže, vallahi, kaže, tako mi je Allaha. Ako još jedno ovo učiniš, kaže, dođi, bit ću vaću te, i kaže, s tobom ću hodati po ulicama grade, govoriti šta sam uradio s tobom i tako ćete, kaže, osramoti. Kaže, nego se vrati i naredi ljudima da ponovo sa njim sjede, da ponovo sa njim jedu, da ponovo sa njim piju i tako dalje. Subhano. Omer. Hazreti Omer, zapravo, mi znamo da je bio kakav, poznat po žestini. Međutim, pogledajte ovdje na koću, Sjeća se sred Omera radijallahu ta'ala anhu. Zna da je to čovjek tu učinio samo s njim učinio iz ovoga. A Omer okoristi se ono subhanallah. Šta je rekao imam Razali? Ha? Sjećamo li se? Kaže, ako vidiš kod nekog da nađe neku sramotu, kaže, dođi, vrati se u sebe i kaže, vidi, imaš li ti, kaže, neku slabost da radiš. Kaže, ako je radiš, kaže, onda njemu nađe pravdanje za njegovu slabost koju radi, kao što si sebi našao za svoju slabost. Subhanallah. Slabost. Jesi li bila prva generacija muslimana? I ne treba čovjek da se oho bude, nego subhana na najljepši način. Dok pogledajte kako su bili, žao mu subhana Allah što vidi brata u grih, ali smo tako sitni se kakav je bio prije i shvatili tu slabost i kako se mer ovdje koristio svog džahilijeta i kaže mu vama i kaže ja sam kaže najviše pio alkohola prije džahilije, zna da je to slabost. I zato subhana Allah na najljepši način gleda to u njega uradi. Druga draga braća priča, vezana je za jednog ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji se zvao Abu Mihđan. Ebu Bihđer je bio ashab Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam koji je bio poznat po tome što je puno volio Allah. Da mu sad ovo kad ispričamo da neko je pada. Proba Allah. Ja pričam pričamo samo iz, ja tako pomogu. I toliko je subhanallah volio alkohol u džahilitu i u islamu. Subhanallah Hazreti ove sedam puta da bit ćemo radi toga što je bio. Ali subhanallah. I oporučio je rekao svojim sinovima, ako umrem, kaže zakopajte me, kaže blizu, blizu hurbe Kaže, vallaj, sad ćemo te kazniti tako što nećeš ići u bitku, što nećeš ići u svoj bitku. Nego bit ćeš sveza i ostaćeš kod žena i djece, jer bi sad se pomodili ženom i djecu nekada u bitki, kad bi bilo daleko. Kaže, a mi na bojno polje idemo bez tebe, subhan. Pogledaj. E mogu kaže, poznati ashab, poznati hrabosti. Subhanallah, teško mu što jeste. I Allah je našao da počela biti kada smo muslimane ratuju odnosno. Subhanallah, šta će sada? U okolima ne može da uči svoju biti. I poručio po jednom djetetu, da uđe kod žene sadu Abi Vakas, koja se zvala Salma. I kaže, tako ti Allah, reče tako je Allah, jel vašan. Neka dođe, neka me oslobodi. Valla je kaže, zavrijeta ću svoje lice. Samo ću staviti oči da mi se vidi. Odiću u bitku učestovat i vratit ću se, razmišlji ko neće saznati. Subhanallah, ona mu došla kaže, jel sigurno tako? Jes, neće saznat sad? Kaže, neće saznat sad. Dobro, razmišlji. Ona ga pustila, Ebu Mihđe se زمتو سبحان الله كانوا بجوا ابو محجب وزنا دي اصحاب وزنا تو هنا سبحان الله وشو ابو محجب لازم يشتي بيا مشرك ودرا كده اغا لازم يشتي سادي بيا بيبقى اسئله كاجا سبحان الله كاجا ضبر تبر بلقا كاجا والله الله ناجي يا حاجه كنا يا كاجا سو كنتلك اتوس زمان كنت لا سادي بيا بيبقى اس كاجا والضبر تفر بيا محجب كاجا والله ما تنحجر والله اذا ما بيسك كاجا سو وقمك والله ما بيسك Drugi rekli, sada pogledaj kad je došao melek, Allah je došao mu spustio meleka, da mu se ne vidi lice, razumiješ da ubija mušljiv. La haula wa la kuvata illa. I kad je, kako se kaže, završila se bitka, prije drugi Abu Mehđa se vrati, razumiješ, i ponovo ga vrate, kako se kaže. I dođe sad bin Abu Waqas, razumiješ, i nađe. Kaže, subhanallah, desilo se danas čudo. Wallahi, kaže, Allah nam poslao meleka ubiti, razumiješ. Kaže, ali melek ničio nadu, kaže, hod, hod njegove korbode, udarac, njegov udarac, šta se je desilo? kaže Selma, razumiješ ženamu, kaže ja sam ga oslobodila i razumiješ ljudi uslov, razumiješ tako i tako. Kad je ovo čio sad i gledi dokaz, kaže tako mi Allah za lašan nikada više neću kuće. Kaže, Ebu Mehđe kaže tako mi Allah za lašan nikada više neću. I od tada se nikada više nije vratio Allahom. Subhano, pogledajte, ashab Allah u poslanika, ali voli Allah, voli poslanika, ali subhano, subhanallah ima slobost. Kako ćemo ga pomoći protiv toga? Hoćemo li, razumiješ li dati da šeitan da dalje Ako vidimo nekog našeg brata da ušli neki grije, da nas Allah sačuva, od bilo kod grija griješan. Ako vidimo, hoćemo li da grdim sa ona treću što to, jer ćemo na najvišći način reći, naći neko opravdanje za to. Subhanallah, kad vidio prilike Ebu Darda radijallahu ta'ala anhu, prolazi on i vidio čovjeka kako učinio grije. I oni koji su bilo kod njega, grdeje ga, psuju ga, udar, grdeje ga psuju, kaže Ebu Darda, kaže, vallahi, kaže, la uvađetu muhu fi qalibin, amma kutu mu sakrihi, Kaže, da ste ga našli da je pao u neki bunar. Kaže, bilo to odahak iza dje. Kaže, bilo je budeta. Kaže, e tako ga isto iza ljudi za moga vrijeme kući. Isto tako. Pa kaže, da ga ti ne mrziš. Kaže, tako mi Allah za ulašanu, ja samo prezirim ono što on čini. A kaže, kad on to ostavi, on ponovo postaje modak u islamu. U jednom drugu je predaj Abdullah ibn Mas'ud <clears throat> radijallahu ta'ala anhu kaže kaže kada vidite brata u njegovu u njegovu griješenju kaže nemojte biti pomagači šejtana pa ti vjeruje to jest nemojte mu kazati na onaj način što će samo pomoći šeitana da ga udalji od džamije, da ga udalji od džamati, nego na neki najviši način to učinite. Subhanallah, ako možeš indirektno, bolje nego direktno, ako možeš ovako biti. Subhanallah, uvijek nađeš neki način da to su. Pogledajte, subhanallah, života ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tako odnosi prema drugim. Normalno nije ovdje pojenta i ne treba uzeti dokaz da čovjek može činiti grijehe. Kaže, eh, ja sam sad edmu mehđer, mogu činiti ovo, mogu činiti ovo. Ne vallahi. Nego čovjek se hanala, da nećemo neko razumijevati za Ali, da se vratimo na ono što smo rekli, na što nam je ukazao imam Ghazali, rahmatullahi alihi, a to je šta? Kako se kaže, to je, razumiješ da ga podučimo i da ukažemo na ono što činimo. I ovo je samo jedan dio iz života sahaba Allahu Kusanika alaihi salatu wasalam da vidimo na koji način su postupak jedni prema drugim. Zatim druga braćo stvar koji ćemo inša Allah uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć ovdje spomenuti jeste opraštanje koje smo također vidjeli u prethodnim jel tako predavanima da vjernik treba da oprosti drugom vjerniku i tako dalje. Normalno, draga moja braćo, To se misli da kada čovjek ili tvoj brat musliman, ako ti rekli mu nešto ružno, ako te učine zlom, ako te udare, ako ti ovo, da mu nađeš opravdanje za ono što učini. I da mu oprostiš i da mu halališ. Jer je od osobina sredbenika sunnata Allahu oprosanika sallallahu alaihi wa sallam opraštane prema svakome. I vallahi ovo je osobina oni koji slijede sunnet Allahu wa Rasulah sallallahu alaihi wa sallam. A oni koji ostave sunnet Allahu wa Rasulah sallallahu alaihi wa sallam, njihova praksa i njihovo postupanje prema drugima je nešto sasvim drugo. I mi se opet vraćamo na onaj događaj koji smo spomenuli vezano za Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako prašta zivu nesane ono što mi učinio. I kako ne je radi onoga što ga je Omer prpo, kad mi je rekao da će motkim u glavu, da mu dodala više na onaj njegov duh koji je prpo da bude. Međutim, da bi još bolje shvatili ove primere, uz Allahovu zatrašavnu pomoć, navišćemo, počet ćemo da navodimo biografiju biografije neke od islamskih učenjaka, od predvodnika islama, od predvodnika ehli sunnata od džemata, da vidimo kako su to postupali oni prema onima koji bi im načinili to. Jer braka vreću treba da se zna da uvijek kada se pojavi dana istine, kada ljudi počnu da pozivaju istinu, da pozivaju u Kur'an i sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, bude jedna tamo skupina ljudi koja živi od Islama, a ne za Islam, koji hoće ovu skupinu, da koja živi po Kur'anu i sunnetu, koja živi za Islam, da šta da ne bude. I bilo kada da bude neko okupljanje mladića, koji hoće da slušaju Kur'an i sunnet, to im ide ražnic, tako da kažem. I kažu, pogledaj kako su. Kažu, razumiješ mi što će oni to. Subhanallah, odmah se pojavi neka zavist u tim srcima. I nemojte da vas čudi sutra, ako bi za ova naša predavanja, kad bi biti alhamdulillah omladine, da kažu to je na ovoj ili na ovoj osnovi okupljanje. Wallahi, to hoće samo ljudi koji ne žive za ovu vjeru, koji žive samo do vjere i samo imaju korist od islama, a nikako da nešto ponude onima koji hoće da nauče Islama. I uvijek se pojavi takva skupina koja hoće, koja hoće da se od islama okoristi kad je pitanje dunjavu, da ima da uživa dobro, da ima ovo dobro sve na račun Islama, a da išta žrtvuje na račun Kur'ana i Sunneta, toga nema ništa. I zato sigurno ste čuli o imamu Ahmedu rahmetullahi alaihi i o njegovom iskušenju koje je imao. A svi znamo koji je imam Ahmed rahmetullahi alaihi, jedan od devet učenjaka u Bukmeta, jedan od četvorice imama, pored Ebu Hanife, Šafije i Malika, zatim dolazi imam Ahmed kao najmlađi od njih, najzadniji od njih, I je li tako veliki broj ljudi koji slijede njegova pravna mišljenja i tako dalje. Imam Ahmed, rahmetullahi alihi, a dovoljno je da kažemo Imam Ahmed, je bio veliki islamski učenjak ovog umeta. Bio je poznat po svom znanju i po svojoj bogobojaznosti. Tako se prenosi, kao što prenosi Abdullahab ibn Warraq, jedan islamski učenjak, da kaže predavanjima imama Ahmeda, je kaže prisustvovalo 5000 ljudi u Bagdadu. Kad bi on citirao hadisi. Jer ima Ahmed je poznavao nebrome oko milijon hadisa ako se uspominu islamski učenjaci. I kaže da je imam Ahmed Rahmatullahi Alihi da je njegova predavanja dolazilo oko 5000 ljudi na prstoju. Kaže samo 5000 ljudi samo 500 ljudi je kaže je slušalo predavanje u smislu pisalo hadise koje citirao. A kaže svi ostali bi dolazili kaže samo da uči ahlak gledajući. Svi drugi bi dolazili. Samo da suči ahlak i lijepo ponašanje, samo zato što gledaju njega. Subhanallah. Ne bi se koristili, više bi se koristili od njegovog ponašanja nego od njegovog znaka. Kao što kaže im dokasi, učenik imama Malika Rahmetullah Ali. Kaže, bio sam sa Malikom 20 godina, 19 godina sam od njega učio ponašanje. Kaže, jednu godinu sam učio znanje, da sam Bog do jednu, jednu godinu učinio da od njega učim ponašanje. Subhanallah. Kako je srb, kako su prve generacije, htjeli da sastavi između znanje i ponašanje. Nije bilo da čovjek zna, a da ima ponašanje ko neki da kaže indijanac. I danas vidite ljudi, imali koji su od znanja, od imama, mogu biti hafiz iz Kur'ana ili ovakvi neki, ali imamo ponašanje, subhanallah, je ravno ponašanje jednog džahila. Jednog ako i ne zna radi jezik što se kaže. Zbog čega? Zato što Allah je našanu, nije nikome da čega shodno njegovom znanju, nego je garantovo shodno njegovom djelom. Sad Imam Ahmed je bio toliki učenjak, ima napunio je dunjavu svojim znanjem i kaže jedan od učenjaka, ima Ahmed je upitano 60.000 mesela, na svaku tu meselu, upitano je 60.000 pitanja, na svaku to pitanje odgovorio je Haddefena wa ahbarana, pričao nam je u našem vijesti. To jeste, spomenuo je hadis Allahovog poslanika alaihi salatu wa salam kao odgovor na to pitanje, se salance prenosio od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ovo je bio Imam Ahmed. Međutim, neki, neka ulema, pokvarena ulema koja je htjela dunjalog, Za vrijeme imama Ahmada se je priklonila vlast. A to je bila sekta koje su se zvala Mu'tazir. Sekta jedna koja je davala prednost na razumu nad Kur'anom i sunnetom. I koji su došli sa mišljenjima koji nemaju nikakve osnove u islamu. Pa su tako došli sa mišljenjima da poliču Allahova svojstva. Kad se kaže Allah je a mi ehli sunnet od džemaat, vjerujemo Allahova svojstva u nekom kako nam je to došlo u Kur'anu i sunnetu, a ne davajući tome nikakvo značenje. Allah za Lešanu kaže da ima ruku, mi kažemo ima ruku i nos, ne ulazimo kako će prijavno te. Kažemo da Allah iznad Arša, mi kažemo Allah iznad Arša iznad sedam nebesa, ne ulazimo u tumačenje kako se uzdigo iznad Arša, da li on tijelo ili nije tijelo, da li se pomjera. Nije nas o tome obavještio Kur'an i Sunnet. Međutim, ova sekta je htjela za sve to da da objašnjenje, pa je počela da negira koga Allahova svojstva. Pa je počela da negira to da je Allah iznad Arša. Između ostalog su govorili da je Kur'an stvoreno. Da Kur'an kao Allah govor da je to nešto što je stvoreno. Normalno, je ahli sunnata wal džamaata, da je Kur'an kao Allah u svojstvo njegov govor, da nije stvoreno da je od vječnosti. To je jedna mesela, tako da kaže koja se provlačila. I ovi, ova sekta, ova ulema, je došla na glas, došla do Halife i rekla je Halifi, naredi svim ljudima da mogu otvoriti. Znači, naredi svim ljudima da bude samo jedan pravac. A ljudi, alhamdulillah, imamo širinu stava, A pogotovo kad u pitanju ova zabluda, htjeli su da naredi halifi, da naredi ljudima da vjeruju zabludu. I subhanallah, došli su do halife, <clears throat> došli su do halife i nakon da tako da kažem ubijedili u to, da kažemo tako, pitanje iz dobrakti. Ili iz primu kelama ili da ide kako hoćete na želju. I to je bilo za vrijeme Mahmuna, Halita Abbasis, to koji se zove. I rekli su mu, pozovi se u nebu, pogotovo u nebu hadisa, i kaže, prisili na to da kažu da je Kur'an stvoren. I subhanallah, oni pozvao nam iz početka rekli su reči. Da kažemo to, zato što je, nije to prenešeno da shaba, nije prenešeno da dina, ne mogu to da ulazimo. Međutim, kad još, tako da kažemo, je prijetio da će ubiti, da će udarat, svi su pristali na to njegovo mišljenje, osim petorice islamske čenjaka tada. Među njima je bio imam Ahmed, Ahmedullah i Ali. Svi drugi su bili prije njega, jedino je imam Ahmed, tako da kažemo, izdržao ovu fitnu i ovo iskušenje koje je trajalo 14 godina. سبحان الله كشفوز على الإمام أحمد رحمه نيت سيدنا فوق ذلك مشهد إيه نيت ومش نيا كده سوت الله وقصني كان كده أصحابه كده تابينا كده شو سوت تابينا وما لهم بيا ونمرك السيرش كده يزيد كده مقبول أي نعم خليفة مقبول يبيه فوز على قطه ليش كده يبيه وقده ويتا قطه ليه إذا سبحان الله دست دم مقبول بيصير الإمام أحمد كده إذا توصلوا مقبول إذا هو الإمام أحمد i počeo da plaće. Kaže, o imamu, tako mi je Allah za našanu u halifa izruku osadnu da ti ne glavu. Kaže, neko, kaže, reci to što tebe traži da te ne ubije. Kaže, tako mi je Allah za našanu neće to reći. I subhanallah, to pa je ovaj na koljena i uputi Allah za našanu dom da ga zesi i odmehuna i vrhu mu umro te reći. Umro je halifa vrhu mu te reći. Međutim, pored njega, posle njega dolazi njegov sin koji se zove Muhakasim. I isto je tako bio na to mišljenje. I isto je tako je udaro ono na koji ne kaže onako kako dođe. I subhanallah kaže i traži da mu dođe imam Ahmed. I došao mu imam Ahmed. I kažu mu, hoćeš li reći to? Hoćeš li reći da je Kur'an stvaren? Kaže, tako mi Allah je zašao. Vi nemate dovoljna onda zato što govori. Donesite mi ajet iz Allahove knjige ili hadisi sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da upućuju neko ja ću to reći. Znači mi je kažuti, Mu'tisimu Halibi se svidio govori imam I za dobro zahvali, međutim pokvarina ulema koja je bila tu uz njega, među kojima je bio jedan koji se zove Ibn Abi Dawud, kaže mu, tako mi Allah žele šanuhu, ova je čovjek u zabud, i odvodi u zabud, kaže, hoćeš da raspravljamo sa njim da vidiš, i počeo je sa njim raspravljati. Subhanallah, takva rasprava imam Ahmed i pobjeđen. Kaže mu, halifa, Ahmed je bila reći to što traže, tako mi Allah žele šanuhu, kod me nećeš imat položaj. Kaže imam Ahmed, tako mi Allah žele šanuhu, doneste mi ajet iz Allahove knjige, ili iz hadisi Allahu i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da to kaže. Subhanallah, na kraju kaže ulema, kaže sluša, halifu on je kafir, on je nevjernik, on je u zabludi, odvodi drugu u zabludi, zato ga udara. I subhanallah, dole imama Ahmeda, kaže imam Ahmed, skinuli su mi, kaže odjeću. Subhanallah, sada Ahmed počne da priča. I kaže, skinuli su mi odjeću, i kaže, počeli su da me udara. Kaže, udarili su me tako jako, kaže da bi, kaže, pao u nesvijest. Kaže, kad bi malo prestali se udarati, kaže, došao bi sebi. Kaže, kad bi opet udarati, kaže, opet bi pomogne si, došao bi sebi, opet bi pomogne si. Kaže, čitav u to vrijeme on lepao po njega. Kaže, halita iznad moje glavi i kaže, govori mi reći ono što tebe pravi. Tako mi Allah žele šanu kaže, neću reći. Subhanala, pogledajte kako na Ahmedu Jesu. Umeo će sam. I kad imam Ahmed pošao, kad su ga vodili, sreta jednog čovjeka, jednog običnog čovjeka. I kaže, umeo Ahmedu. Kaže, ti si, ti si onaj za kojim se ljudi povode. Ako ti ide nešto zadu, ući će drugi reći. Kaže, ako ti ustaneš na tome, kaže, ako preseliš, kaže, preselit ćeš na osjeći. Subhanallah, kaže imam Ahmed, tako mi je Allah za našanu, to je pojačalo moju odluku i moj čvrsti stav prema tome. I udarali su imam Ahmed, udarali, udarali, udarali, i kad su vidjeli, je, kaže imam Ahmed na početku, na kraju sam kaže, pa u mjesec, kaže, potpuno sam izgubio razum, potpuno sam izgubio, se ne znam mjesec. Kaže, dok se nisam probudio jednu A Mu'tesim kad je vidio تقف أبدا سنين وسنين ملكه سبحان الله بدك تتوسع Vidio subhano izvršimo sve ovo, toliko puta i neću želiti na jedno pitanje. Zbog čega? Zato što to Kur'an i Sunnet. I kad su govorili imamu Ahmedu, kad bi mi on govorio, donesite mi ajet ili hadis, znate šta je govorio na Ibn Abi Davud? Kaže, pa tako te Allah, da sam, znaš ti, kaže, išao sam za te dvije stvari. Znaš ti, isto kaže, sam za te dvije stvari. La, la, pa zar će išta znati? ستكون لسنة سنة اللهم عليه الصلاة والسلام فنجز الله وصليك عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم به أبدا بهما أبدا كتاب الله وسنة رسوله حديث يا رضي الله نسي جماعة أحمد وسوى المغطي الحاكم صوم السبرة كان أستا بلا سنة جماعة في إصرار ويقول يتشرك لك لا من أشيش نزموتك تكاجة هو القرآن السنة الله وصنيك صلى الله عليه وسلم إذا كنت مسلمان إيمان إيش ندركه أبو تبيني U ovom vremenu kad se ljudi udaju od islama, osim za ono što je kaže, Allah kaže poslanik. I subhanallah, imam Ahmed se budi, dolazi se. I kida li umeje su mrtvo koje mu je otišlo radi udaraca, imam Ahmed je tada bilo preko 58 godina, sada subhanallah. Kida li umeje su koje više sruhu od onih udaraca koji su zadali. I u tome se mu dolazi halifa i šaljem, poklone šaljem ovo, međutim imam Ahmed odmah. I usta prihvati, uzme sve to i podijeli kao sadaku. Ili čak onu u kesu kojim su došli znati niti to podijeli. Kaže, neću ništa. I on to možda uzme na nepravedan način. Subhanna, ona stvar koja je bila kod priješnje uleve, jeste da su se čuvali jedno feninga harama, subhanna, da po ničega drugo. Posebno haram i metke, zdravlja, braću, vallaha, da se čovjek, nema stvari koje se čovjek piše, treba čuvati za haram i metke. Da ne znam kako, da kopaš, da ovo, da sve će nosiš vallaha bolje, jer je da haram. Jedan ima haram i metke. Jer kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u jednom hadisu kada je spomenuo onog čovjeka koji dobi i dobi Allah mu se odazna, to je kako će mu se odazna? Jede haram, pije haram ovo. I subhanallah, kako će u nema biti uzor drugima? Ako jedu na neispravan način umeta, ako jedu haram, ako radi ovo, la ilaha illallah muhammadu rasul. Imam Ahmed odbija. Subhanallah, koliko se prenosi da je bio siromašan, da nije imao šta, radi to, ali opet odbio je da uzme od vladara i od nekog drugog. I draga braćo, na kraju kada umro Mu'tasim, došao neko, došao do, do, dolazi ko se njega obasi, isto tako je bilo iskušenje. Međutim, kada dolazi sljedeći halifa, tek je onda imam Ahmed sa I tada on rekao, uzniže, tako da kažemo ovo vremo, fitneluka, razumiješ, muki nam ovo više. I tada je tako da kažemo samo u nam Ahmed. Imam Ahmed umire. I draga braćo, islamski učenjaci kažu imam Ahmedu što kažu. Nećemo sada spominjati koji imam Ahmed. Ali dovoljno je to da kažemo, da kažu islamski učenjaci, da se nikada nije vidilo, da se nikada prije nije zabilježilo, niti prije islama, niti u islamu, da je tolika bila skupina na jednom mjestu kao što je bila na dželazi mama Ahmeda. Da je toliko došlo ljudi i okupne na jednom mjestu kao što je bila za vrijeme mama Ahmeda. A znate li što je bilo s onim Ibn Abi Dawudom? Što mu je govorio, znaš ti pa Ahmed, izaš što drugo se zakurani sunnet. Allah je zanašavno mu je dao ono što bi rekli da se šlagirao. I kaže, ljudi su mu ulazili. Neka i govorili su, valla i nismo, kaže, došli da te posjetimo. Da ti opiđemo po blizi, nego valla smo samo došli da tražimo da Bog da ti još gore vino. Radi onoga što su učinili. Da Bog da ti još gore vino. I subhanallah umire. I samo mu je kvanilo nekoliko ljudi džanazu. A imam Ahmed se obraćao ti ljudima, ti mnogo koji su mislili vjeru od Kur'ana i Sunda. I znate što im je govorio? Kaže, bejne na ovo bejne kum jomu dženaze. Kaže, između nas i vas je dan dženaze. Između nas i vas je dan dženaze. To jeste ljudi će sastati na kraju. Ko je jeo na pošten način ili jezak, a ko je krao. Ko je, ko je uživio na način ove vjere, a da ljudi nije podučio jednog harpa od ove vjere. La ilaha illa la Ali što je bitno ovdje što kaže? 14 godina je trajalo ovo iskušenje. Imam Ahmed i Udara, kidali smo mrtvo mjesto. Ali na kraju kad su završili sa svim tim, imam Ahmed je halal u svim. I rekao halal im svima. I svi su halal, na halal u vrne, osim kada su oni pokvarene u vrne, kaže koji su to bude nešto. Međutim, dok ćemo vidjeti da kada je bilo iskušenje sa šehrom Islamom ibn Temio, da kada izašli iz zatvora do na halal u svima, čak u toj vrne. Ali imam Ahmed ovdje nije halal u toj vrne. Zbog čega? Zato što ti ljudi, ljudima predstavljaju zabludu. Pod Tako da kažemo kao da je istina. I kažeš ovo što mi govorimo istina, a nije ono što je došlo u Koranu šinete Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I e, pogledajte, draga braćo, kako ovdje... Kako smo pričali? Hm? I kaže, i znači da će se vidjeti ko je kako na koji način jeo i kako je uživo, da li na račun ove vjere ili radio za ovu vjeru. I zato, draga vreću, svaki mladić treba da ima primjer u imamu Ahmed. Pogledajte, subhanala, udarci radi čega? Radi istine, radi Kur'ana, radi sunnata Allahovog poslanika, sallallahu alaihi, ali ne da se odustane. I zato, vallahi, nije muškost za jednog mladića. Tako da kažemo da ima ovakve ili onakve mištiće. Da može ovo ga udariti, da može ovo drugo. Nego, vallahi, muškost. Da mladić u svom vremenu, u svojoj mladosti pokaže i da kaže treba živjeti po Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A da ne da sebi dozvoli da ga jedna tako da kaže djevojka ili žena koja ne živi pod okvirima Allahove upute i koja neće sunnet Allahovog poslanika da ga vede u puta istine. Da ga vede sutra u džahannam, u ovo, gdje je ta muškost, gdje je to odgledamo na imama Ahmeda rahmatullahi alaihi, na prijašnje generacije. Jer vallah nije snaga da čovjek što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u Hrvanu. Nije snaga u Hrvanu. Mi znamo da je snaga u čemu? Da čovjek sebe pobjedi na tako u srđbi. To jeste da se dao prednost Kur'an i sunnetu ne boli strazima koji tu dolaze u srđbi. Što znači, muskuo se da damo prednost Kur'anu i sunnetu da u svojoj mladosti savladamo sebi da kažemo treba živiti po Kur'anu i sunnetu. Treba živiti sa pet vakata maza. To je pobjeda. To je muskuo svoju hoćemo. A danas tako da kažemo u vremenu predstavljena muškost, da mnogi ljudi ne tako da kažem, nego sminkirani, nego glupost, neke ove stvari. treba pobijediti sebe, treba biti veći od sebe. Da شاء الله učiš Allahu da نريد أن knjigu. الله سبحانه وتعالى أن Allaha subhanahu wa لبا a nisi تويسار hušpa ti nije kako Da je uzako kod muslimana se traži da ispravno uči Allahu za dašanu knjigu. Knjigu svog gospodara subhanahu wa ta'ala, da razmišlja o ajetima, da razmišlja onome što mu je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu sallallahu alaihi wa sallam. I zato kaže imam Ahmed Zato kaže nam Ahmed, kaže Al-Halumatu Arrahu li qalbi, kaže samoća, to je kaže najveći odmor za moje srce. Samoća to je najveći odmor za moje srce. To je da traži i očeke kada bude malo vrijeme u samoći. Da provede te vrijeme u samoći, da razmislim malo svojim postupcima. I da kaže ono što ja radim, دليل قرآنك وسنة الله وسنيك صلى الله عليه ذلك أجيبك وأجيب أصحابي ذلك بيض صومكم شيوكم مسلمان ذلك pravomac musliman, pravomac musliman. Traži se uvijek učinite da razmišlja o svojim djelima, o svojim postupcima. Da li činim ovo, da li ovo halal, da li mi haram, da li smije. Wallahi, to je kako da kažemo muškost. To je ono što se traži od nas. Wallahi, danas muslimani su izgubili tu stvar koja se zove ruđura. Pogledajte subhana što je Dima kazano u Mihđeru. bi bila kazna, da ga seže da nuče svoju gordi, da nuče svoju akciju. A koliko danas muslimana, koliko danas naše omladine, ima ženi, vala neka sa kod nas sebe upita. Da bude poput ashaba u toj stvari, da traži od Allaha da prašanu šehadat na njegovom putu. Da je onaj hadij stavio u svoju glavu, koji je izabrio žuban muslim, kaže ako umre, a nije borio se na Allahovom putu, niti je nagovarao sebe na borbu na Allahovom putu, kaže umrije će sa osobinom licem vjera. Da zna da je naša braća i naše sestre, kako je danas imao i razlog? Kako mene sina? Od njih tamo niko ne pita, možeš li ti to ne možeš? Jesi li ti imaš, imaš u stavu, jesi li nemaš? Nego mora da se bori za Allahovu vjeru. A za mi danas bori za Allahovu vjeru, nismo u stanju da učinimo šta? Da jedan haram ostavim. Da kažem, aj, hajde, sad će nas jedan haram, jedan nekru, jedno ovo, subhanallah da bude bolji. Vama i to može E to se traži. Traži se prije svega prva faza, prvi korak našeg hoda naprijed. Ako bolo da ka islamu, jeste da naučimo Kur'an i sunnetu da znamo da ovaj islam se mora učiti iz Kur'ana i sunneta, ne iz riječi nekih glupana, idiota, koji ne žive pod okrinjama Allaha ove nego da se uči iz Kur'ana i sunneta. I da ova vjera šta? Kaže Allah i kaže poslanik sallallahu alaihi sallam. Ova vjera je šta? Kaže Allah i kaže poslanik sallallahu alaihi sallam. A samo od toga to su sve sve sa šeitana. Ko se kaže imam šakir rahmatullahi alaihi u svojim Al-ilmu حدثنا واخبرنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين kaže znanje obavijestio nas i pričao nam to jeste hadis A kaže, sve ima toga što sve sa šeitana. I zato mladić mora da zna da je prva stanica da nauči Kur'an i sunnet. I najveću stvar da provede u svojoj mladosti da nauči Kur'an i sunnet. Da zna kako će ovo, da zna kako će ovo, sutra kad se ženi, kako će se ženiti. Kada kupuje trguje, da zna kako da trguje. Ne da uđe tako da kaže mu nešto što je kamata. U to moramo vrijeme potrošiti. Jer kaže Allah posljednik sallallahu alaihi wa sallam, a vallaj, svi mi učestvuju u nekoj prodaji. Svi mi imamo kontakt sa bankom ili sa ovim sa ovim. Ima haram, ima kamate. Allah posljednik sallallahu alaihi wa sallam kaže, kaže jedan dirham, šta znači jedan peni, kaže kamate, jer kaže teže kod Allaha za začanu nego 36 puta da učinim zinalu. Teže nego 36 puta da učinim zinalu. Ko bi to subhanallah? A međutim, kada će se kloniti od toga, kada naučiš šta je halal, šta je haram, kada naučiš kako je dozvoljno poslovati bez vanga u kadiru, to su se stvari koje se treba kod nas nužda. Da zna da kada sareš pred džema da ga da šta, bilo samo da ako nema hođe se ljudi pojedina što hladili. Nema to, trebamo da naučimo ne dođe hođe, ima da svaki džemat da bude u stanju da obavi, jer tako nema džemat. To znači da uči ispravno Kur'an, da može druge da predvodi. Jer čovjek ako ne ispravno uči Kur'an, ne može druge predvoditi na razu da ispravno nauči kako suči Fatiha, kako ovo, kako Subhana da provodi ibadet. Jer rekao smo kaže islamski učenjaci, čovjek, čovjek, ako ne uči ispravno Kur'an, nije mu dozvoljeno da uči Kur'an sa vjetom ibadet. Da mu je dozvoljeno samo da uči Kur'an sa vjetom da nauči. Te kad ti ispravno budi da nauči Kur'an, te da onda mu uči sa ibadet. I zamislite Subhana da provodi život, a da ne provodiš hard Kur'ana sa ibadet. La, la, la, la. Da ne provodiš. U to se traži da se nije potrošiti. A danas za svaku drugu grupu osnađemo vremena, Koliko danas samo kafa popijemo, koliko ovo, vama da razmišljamo, da bi pola korana naučiti kafu pijeti. Deset džuzeva na pomijet. Subhano, u tome se traži da jedan radiš provede svoje vrijeme. I zato, da sako dana sa pogoda, evo mihđe, je pobjedio sebe. To je pojenta, pobjedio sebe i svoj alkohol. I tako da sako nas, da se vrati i da kod sebe nađe, a pogoda večeras kad redne, kad se pokrije, da zna da će jako biti samo u kao. Da će, da će ga tako pokriti čepinu. I da se vrati na kraj s imam na ovu jednostavnost. E ima, e taj taj taj. E valaj, od sutra će kome. Od sutra će biti Ebu Mehđe, a ne Ebu Mehđe prije do Fekih. Nego Ebu Mehđe kad se okranio za Fekih. Da kaže tako se. Jer vala Allah valaj, tako, tako jedino čovjek može pokaći svoj stanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer draga vreća vala valaj, danas vidimo svi ljudi umiru. Ljudi umiru i mladi i stari. Odore bolesti, odore bolesti, subhanahu wa ta'ala, niko da je pita. kada će ni staće, nego dođe iznenadu. A čovjek treba da se spremi. I da nam Allah subhanahu wa ta'ala inša Allah kako pretvori u džernetsku baštu, a ne u džernetsku provali. I zato da nas učini od onih koje rade, koji žive po nome što je došlo u Kur'an i sunnetu Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smiri da nas oprosti i da nas učini od onih koji slijede Kur'an i sunnetu i da učini imama Ahmeda i slično na njemu uzorima u našim životima i da proširi srema, a ko bodo da su dobrali. Znači ovo je bilo predavanje, znači samo smo se vratili na one dvije tačke koje smo spomenuli prijezorom, a to je na tako blagost i opraštanje i narođenje opravdanje ljudi drugima, zatim ovdje ima kazana, a to je Alehi dalje napominje, dobu za svog brata muslimana. Znači da se traži od tebe da dobiješ i samo ću odmah kratko spomenuti da se prenosi od sedafa, na primjer ima Ahmed, kao već smo ga spomenuli, kaže se da je svako, svaki dan je tako prije sada, kad je onaj period zadnja trećina noći znamo, vrijedno da se Allah subhanahu wa ta'ala spušta u toj zadnjoj trećini noći na zadnji nebo i da kaže ima li to da mi dobiti mu se da zove, da traže od oprosta da mu oprosti i kaže se da ima Ahmed, svako to, tako da kažem, pred sabah, odabiduo šest osoba, odnosno šestero od svoje braće za koji dobio postupo njihovim imenima. Znači Allah oprosti ovo mi Znači šest. Drugo jutro opet šest. Treće jutro opet šest. Kaže sebe kako ne bi završavao krug. Tako da kažem sa svojom braćom iz džemata, sa svojim braćom koji zna za ono za koje je potrebno da ujmo. Pa da išava ljudima odani koji dobijemo jedni za druga, išava na sljedeće ponedelje, znači posle jacije nastavljamo ponovo i opet nastavljamo da tako kažem sa bratskom vjerom muslimana, prema muslimana kuru kogu nama, prema muslimana kuru kogu nama, prema muslimana kuru kogu nama, prema muslimana kuru kogu nama, prema muslimana kuru kogu nama, prema muslimana kuru kogu nama, prema muslimana kuru kogu nama, prema muslimana kuru kogu nama, prema muslimana kuru kogu nama, prema muslimana kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru